Di blouz et d'or, ben ar fin Gouillet arret pedere Ya, konze douce tchor, mar plij, d'roug pen mes. Wet che daou daw rivet pa de noz, ve Te rebeche mes affaires de glavet, ou nali la ranchet. Wet dleke e i vain deur for pejemen, a mon adou tchou le ar oukiz. Bouzo aspirin, tu Ya, dle e bout ur vechtad bar sal deur.